สีเต็มกระป๋อง คุณภาพร้อยเปอร์เซ็นจะเป็นสีดำสีแดงก็ตาม เอาไปย้อมผ้าขาว ผ้าขาวจะไปตามสีเนื้อของสีนะทั้งหมดเลยบัดนี้เมื่อเราเห็นเรารู้ เราเข้าใจสมุฐานของผมคิดหรือต้นเหตุ หรือต้นตอของผมคิดนี่ น้ำสีนั่นมันจะจางไปหรือว่าน้ำสีนั้นมันไหม้แต่ปริมาณมันร้อยปริมาณมันเต็ม แต่คุณภาพไม่มี เอาไปย้อมผ้าขาว สีดำสีแดงก็ตาม มันจะไม่ติดผ้าจริงๆ นี่เป็นวิธีที่ทำง่ายที่สุด so suppose this is an example suppose that we have a can of dye a full can of dye which has very high quality 100% quality dye and whether it's black dye or red dye if we take plain cloth and we dye it with that dye then the cloth will take on the coloration according to the dye that we use. Now, when we come to see the source of thought or the origin of thought, then it's as if we have that same full can of dye, but the quality of the dye is very, very poor. And so the cloth doesn't take that coloration, even though the cloth is dipped in that dye It does not become red or black or whatever color that dye is. So that's the direct way of practice. คนเรามันไม่เข้าใจเรื่องของคิดนี่แหละคือมันรู้คิด รู้แล้วมันเข้าไปในความคิด มันเลยรู้เป็นเรื่อง เป็นราวคิดโน้นคิดนี้ ดีใจเสียใจ พอใจไม่พอใจเนี่ยมันคิดอันเรียกว่ามันคิด มันรู้คิด มันไม่ใช่เห็นคิดอันนั้น because we have the problem that we don't understand thought. We know thought. And knowing thought means that we enter into thought, we absorb into it or are caught up in it. And we're carried along as it thinks about this or that, thinks about all kinds of concerns, and we have states of mind or emotions or moods or feelings that arise because of what we're thinking about. We have satisfaction or unsatisfaction, happiness, unhappiness, hope, anticipation, remorse, whatever. uh, because we're caught up in the thought. And this is called knowing thought. But when we know thought, we don't really understand thought. To understand thought, we have to see thought. ถ้าเราเห็นคิด มันคิดขึ้นมาคมคิดมันหยุดมันคิดขึ้นมาเราเห็นมันหยุดมันไม่ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวไป แต่เมื่อเราต้องการคิดจะไปทำการทำงานอะไรต่างๆ เราต้องคิดขึ้นมา อันนั้นเรียกว่าคิดด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริง ๆ So when we see thought, thought stops. <clears throat> it doesn't proliferate. It doesn't concoct or create anything. As soon as thought arises, if we can see thought, it stops immediately. And then we think, we only think when we want to think, when we have something that we need to think about, and we intend to think, or we set up the mind to think, then it thinks. And this is called thinking with sati, with thinking with samadhi, thinking with panya. ความคิดอันนี้มันปราศจากโมหะและปราศจากโทสะ ปราศจากโลภะมันดูด้วยสติดูด้วยสมาธิดูด้วยปัญญาทุกคนทำได้ จะเป็นเด็กก็ตาม ผู้ใหญ่ก็ตาม หรือเป็นพระสงฆ์องค์เนงก็ตามสนศาต์ไหนภาษาใดถือศาสนาไหนก็ทำได้เรื่องนี้ เพราะมันมีจิตมีใจเหมือนกันทุกศาต์ทุกภาษา So this thinking, this thought, is free of anger, free of delusion, free of greed. This is the thinking with sati, samadhi, panya. And anyone can think in this way, whether they are lay people or monks or novices or whatever nationality, whatever religion, whatever ideology. Anybody is capable of thinking thought free of anger, delusion, greed, because all people have mind and body. คำสอนใด ๆ ก็ตามจะเป็นลัทธิใด ศาสนาไหนก็ตาม ถ้าหากไม่มาสอนเรื่องจิตเรื่องใจแล้วคำสอนเหล่านั้นไม่ตก ไม่มีความสงบสงบไม่ได้ เพราะว่าไปมีพิธีกรรมต่างๆ แต่ส่วนเรื่องจิตเรื่องใจไม่ต้องมีวิธีกรรมอะไรทั้งหมด ดังนั้นคำสอนของ พุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นสากลไม่กำหนดไม่มีจำกัดจะเป็นคนชาตใดภาษาใดนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้ทั้งนั้น so any kind of teaching any kind of religion any kind of ideology if it does not come down to center upon the mind then it is not a real teaching it is a useless thing and because it is only in the mind, coming down to the mind, that we can put an end to our problems. So the teachings of the Buddha is universal. คำสอนที่สอนกันให้ละชั่วทำดี so the teaching of not doing evil and doing good, of staying with the doing good and refraining from evil, that teaching is found in all religions and all ideologies and all ethical systems. แต่ชาวพุทธก็สอน ธรรมดายังไม่ให้ทำลายความโกรธความโลภความหลง ยังไม่จัดการกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ จะถือว่าสาวพุทก็ได้ แต่เป็นด้วยสมโนโวเท่านั้น และตรงกันข้ามจะเป็นศาสนาอื่นก็ตาม หรือว่าคิดอิสลามก็ตาม ถ้าหากว่าเขามีวิธีสอนเรื่องทำลายความหลงผิดเส้นโมหะ โทสะโลภะได้ ก็ดีเหมือนกัน อันนั้นผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นแหละสอนให้คนทำลายโทสะโมหะโลภะไม่ให้เกิดขึ้นภายในจิตในใจของตัวเอง เพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อน so Buddhists also teach to not do evil and to do good but that is only a teaching for that's a social teaching when we're involved with other people But until, if someone, if a Buddhist does not teach to destroy anger, delusion, greed, then that is Buddhism only in the very conventional sense. Because it is only that teaching of destroying anger, delusion, greed, which is the real teaching of the Buddha. And so, if any other, in any other religion, in Christianity or Islam or anywhere else, if someone is teaching to destroy anger, delusion, and greed in the mind, and that is the teaching of all Buddhas, which is that teaching of uprooting suffering, of uprooting dukkha, the inflamedness or heatedness of the mind. สาวพุทธให้ทานรักษาศีลสร้างโบสถ์สร้างศาลาการปรเรียนหรือสร้างอะไรก็ตามแหละ ไปทำกรรมฐานก็ตาม ไปเจริญวิปัสสนาก็ตาม หากว่ายังมีโกรธมีโลภมีหลง อันนั้นก็เสื่อว่า ยังไม่ได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง So, in any any Buddhists at all, uh, it is okay. There is nothing wrong with all the teachings about doing good and making merit and giving dana and uh, helping monks and helping temples and all these kinds of teachings are fine. But if anyone is a Buddhist and they have not, they still have any anger, delusion, and greed in their mind, and that means that they have yet to come to study real true actual Buddhism ถ้าหากเป็นพวกถือศาสนาคิดหรือว่าศาสนาฮินดู หรือศาสนาอิสลามศาสนาไหนก็ตาม แต่เขาพูดกันเรื่อง ไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงเกิดขึ้นภายในจิตใจ นั่นแหละเขาศึกษาหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ใครๆก็ศึกษาได้เรื่องนี้ so if someone is teaching giving a teaching in Christianity or Hinduism or Islam or whatever religion and they are teaching to not allow anger delusion and greed to arise in the mind then that is the teaching of Buddhism that is the teaching of the Buddhas and that is a universal teaching because every single person that has ever lived and is living and will ever live doesn't want suffering. Nobody wants suffering. Everyone wants to be free from anger, delusion, and greed. So that is a universal teaching. เรื่องนี้ก่อนผมที่จะมีความสามารถพูดอย่างนี้ผมได้นำเด็กจังหวัดสยภูมิมาปฏิบัติอายุ 9 ปีถึง 13 ปีหรือ 12 ปีนี่เนี่ยตั้งแต่ 9 ปีเด็กน้อยเป็นเด็กผู้ชาย และรุ่นที่สองมีเด็กจังหวัดเลย so before I could speak in this way I've had the experience of teaching children in Chai, first time in Chaiyapum province and the second time here in Lei province these were children between the ages of 9 and 11 or 12 uh, they were boys in both cases I have not yet had the chance to teach uh, children who were girls, and they could know the real teaching of Buddhism. เขาก็เลยรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมจริงๆ และไปตรงเอากับที่พระพุทธเจ้าสอนกับพระวักกะลิกว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเรา แม้จะจับสายจีวรของเราอยู่ก็ตาม หากไม่เห็นธรรมแล้วก็ไม่เห็นเรา พระเจ้าสอนอย่างนั้น บัดนี้เด็กเรานั้นแหละ ผมมาฝึกเขา เขาก็ว่าเรา เขาก็ว่าเขารู้ทำเห็นทำธรรมะคือตัวของเขานั่นเองเขาว่าอย่างนั้นทำดีพูดดีคิดดีก็เป็นธรรมะทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วก็เป็นอาธรรม แต่เป็นธรรมะเหมือนกันแต่เป็นอาธรรมทำไม่ดีดังนั้นธรรมะจึงว่าไม่ต้องการเห็นสีแสงผีเทวดานรกสวรรค์ so when I taught these these little boys between the ages of nine and twelve then they or some of them at least said that they could know Dharma they could see Dharma and what they said was in accordance with uh, the saying of the Buddha when the Buddha said to his attendant at that time that only the one that sees the Dharma sees us, and to see us is to see the Dharma. And if if you take hold of the hem of our jiwan, but you do not see us, you do not see the Buddha, then you do not see the Dharma. So what these boys said was that Dharma was themselves, and seeing Dharma was to see themselves acting through body, acting through speech, and acting through mind, doing things, say, saying things, and thinking things. And to watch this happening was to watch the Dharma, to see the Dharma. แต่มันมีวิธีการให้เขาทำเด็กน้อยชุดนั้นผมฝึกวิธีการให้เขา คือวิธีนั่งวิธีนอน วิธียืนวิธีเดิน แล้วทำจังหวะให้เขา เขาเรียนเป็นแล้วก็ให้เขาทำข้อแรกรู้เรื่องรูปนามนี่ไม่เกินห้าวันเด็กเดกเนี่ยรู้ทุกคน รับรองได้จริงๆ เรื่องนี้ แต่ว่าถ้าหากเป็นคนแก่นั้นก็ต้องสิบกว่าวันจึงรู้ บางคนบางคนก็ห้าวันหกวันก็รู้ แต่เด็กสองรุ่นนั้น ไม่เกินห้าวันสักคนเดียวบัดนี้ตอนที่ฝึกหัดดูจิตดูใจแล้วก็ รู้เร็ว รู้เร็วกว่าคนแก่ so when teaching the children then I taught them the way to do movement, to do rhythmic movement in all postures, in sitting, standing, lying down, and in walking. And the children have the arising of knowing very, very quickly, much faster than older people. And when I was teaching these children, then it would, all of them knew, knew body mind, rudnam in at, at most five days. Older people take longer After knowing that, then they watch the mind and they can penetrate into the mind, know the mind very, very quickly, again, much faster than all older people. อันนี้เป็นวิธีฝึก คือพลิกมือขึ้นให้รู้สึกตัวถามเขาเองรู้สึกไหมเขาว่ารู้ข้วมือลงให้รู้สึกตัวรู้สึกไหมเขาบอกว่ารู้แล้วก็เลยให้เป็นจังหวะ แต่เมื่อเขารู้สึกขนาดคนอื่นจะรู้ไหมถ้าไม่ทำไม่รู้เขาว่าอย่างไร ราะว่าความรู้สึกตัวจากธรรมชาติจิตใจนั้นมันต้องทำให้รู้จริงๆ เขาว่าอย่างนั้น อันนี้ทำไม่เกินห้าวัน รู้จริงๆเรื่องรูปนามเมื่อรู้รูปนามแล้วเขาก็หมดทุกหมดสงสัย เรื่องผีเทวดานรกสวรรค์ บาปบุญ เขาก็ไม่มีทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้น เขาว่า ทำดี ก็ต้องดี จึงจะสมกับว่าจงทำดี ให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นที่พึงได้พึงได้จริง ๆเรื่องนี้ แต่รู้เรื่องนี้เราก็มาสอนเรื่องจิตใจ สอนให้ดูจิตใจก็ต้องมีวิธีเหมือนกัน แต่ให้ทำจังหวะเหมือนเดิมเนี่ยจะทำให้มันเร็วเข้า หรือบางทีก็ทำให้มันช้าลง เมื่อมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเรื่องนี้ ก็รู้ได้เหมือนกัน so the way way of teaching is the way of practice is to do movement and to feel the movement, to have awareness of the movement, to know it as it is happening. So when I was teaching the children, I would ask them, when they turn the hand up, I would ask, uh, are you aware, do you feel? And they would say yes. And they would say that somebody else would not know. Unless you do it, you will not know. You will not feel yourself or be aware of yourself unless you do the movement. So you do the movement and you do it as a rhythmic movement and you develop feeling awareness of yourself. And in not a long time, uh, these children know body mind, and then they continue the practice doing the movement faster, sometimes faster, sometimes slower, and watching thought, and seeing thought, knowing thought, understanding thought. แต่ตอนเรื่องนี้รู้สมมติ วันนี้ตอนวิธีทำทางจิตนี่ต้องตั้งใจฟังนี่เราต้องตั้งใจทำ คอยดูจิตใจที่มันนึกมันคิดอะไรขึ้นมา ให้เห็นให้รู้ แต่ทำจังหวะนี่แหละทำอยู่ดังนั้นแหละ ทีแรกมันคิดขึ้นมา เราไม่ไม่รู้ ไม่เห็นแต่รู้ มันเข้าไปในความคิด ทำไปบ่อยเข้าบ่อยเข้า มันก็เลยเห็น โอ้มันคิดอันนี้ เมื่อมันคิดเราเห็น มันก็เลยตัดความคิดได้ ตอนนี้แหละที่จะไปตัดความโกรธความโลภความหลงได้รับรองได้จริง ๆ เรื่องนี้ So, in order to practice in the mind, to do the practice in the mind, we have to really set up the mind, really determine the mind to listen, and determine the mind to practice, to really do it. And so we do the rhythmic movement, and at the, at the beginning, when thought arises, we don't see it, we just know it, which means that we enter into the thought, we're carried along by it. But as we do it more and more, then we the thought gets shorter we have more and more awareness, more and more experience of the thought until we finally see thought. And when we see thought, it stops. We don't get carried along by it. อันนี้สงบเพราะการเห็นแจ้ง เด็กๆรุ่นนั้น เมื่อฝึกดูความคิดนี่ไม่เกินยี่สิบแปดวัน เขารู้ได้ เขาว่าเขาเป็นพระได้จริงๆ แต่อายุเพียงสสิบามปีเท่านั้นเองแต่อย่างสูงนะ อย่างต่ำตั้งแต่อายุเก้าปีขึ้นไปถึงอายุสิบสามปี ไม่เกินยี่สิบแปดวัน รู้ทุกคนบางคนสิบห้าวันรู้ บางคนยี่สิบวันรู้ บางคนกวยี่สิบห้าวันรู้คนนี้ผมเคยฝึกมาแล้วเรื่องเด็กแต่ผู้ใหญ่นั้น ต้องเดือนหรือสองเดือนสามเดือนจึงรู้ เด็กๆเเนี่ยเขาพูดจริงทำจริงแล้วไม่เกิน ไม่เกินยี่สิบแปดวันแม้คนเดียว แต่ที่ผมฝึกมาแล้ว จำนวนเด็กครั้งแรกประมาณสิบกว่าคน ครั้งที่สองก็สิบกว่าคน เช่นเดียวกัน แต่มีแต่เด็กผู้ชายล้วนๆผมไปฝึกทดลองดูแล้วจังนั้นจังหวะการทำอย่างนี้เป็นเหมือนกันทุกคน ผมทดลองมาแล้ว แต่อยากลองกับผู้หญิงแบบนี้ อยากให้ผู้หญิงลองทำดูธรรมะอันนี้จึงไม่เป็นของใครสมุนลิขสิทธิ์ไม่ได้ แต่ให้เขารู้วิธีทำเท่านั้นเอง So, in this way of teaching, when I made the experiment with those children, in each case there was about 10 children. Uh, the oldest was about 13, the youngest about 9. And they all knew, all of them came to know Dharma. So that after that I knew that anyone can know, everyone can know. And it was only a matter of them really doing it, of them really setting down and doing the practice. And they, they knew the longest took no more than 28 days. 28 days was a maximum of the practice for them to penetrate into the mind and to really know the real calmness of the mind. And if that is children up to the age of 13, uh, older people will take longer, maybe one month, two months, three months, or whatever. But children will know very fast. But after that experiment, then I could see that anyone that really does the practice will know ทีนี้ผมกำลังรับเด็กมาจากกรุงเทพทีแรกรับมาห้าคนอยู่มาเมื่อวันที่หกที่เจ็ดนี่แหละก็กลับคืนวันที่เก้าพวกนั้นสู้ไม่ไหว แต่ยังสู้อยู่ได้สามคน มือเด็กผู้หญิงสองคน เด็กผู้ชายหนึ่งคน แต่ฟังดูแล้วเมื่อมาปฏิบัติทีแรก เดินทางมาจากกรุงเทพวันที่สี่มาถึงที่นี่ วันที่สี่เดินทางมามาวันที่สามตอนเย็นมาถึงวันที่สี่ตอนเช้า มาถึงวันที่ห้าทำกันจริงจังเขาก็รู้รูปนามแต่ได้แน่แนวขึ้นมาวันนี้ให้เขามาทำทางจิตวันที่เก้าวันที่สิบเขารู้ทุกคนรู้ของจิตเขาแต่ยังทำลายโทสะโมหะโลภะยังไม่ปรากฏเขายังไม่ไม่ได้พูดให้ฟังเรื่องนี้ so uh, now for the first time I have the chance to teach little girls. And uh, there are three children here from Bangkok. One is a boy and two are girls. And they're currently practicing. And all of them have come to know body mind, Rup Nam, uh, which is a kind of knowing which frees people from certain kinds of suffering, suffering of superstitions that uh, people that have this kind of experience free from belief or fear of things like ghosts and deities and heaven and hell and so on, because they have the experience of knowing knowing themselves in a real realer way or truer way. And all the children are now practicing watching in the mind, all of them know thought, but as yet they've been here what, seven days, eight days. Uh, none of them has said that they has indicated that they are able to uh, destroy uh, anger, delusion, greed. เขาว่าเขารู้ความคิดดีแล้ว เดี๋ยวนี้ แต่ว่าผมก็พยายามแนะนำเขา ให้เขาดูความคิด ดูมากๆเรายิ่งดูมันยิ่งรู้ ยิ่งดูยิ่งรู้ก็ยิ่งสนุก คือทำการทำงานด้วยความสนุกความไม่มีทุกข์เพราะสนุกอะไรสนุกดูความคิด สนุกดูการเคลื่อนไหว มันคิดขึ้นมามันก็สนุก มันคิดขึ้นมาแล้วก็ยิ่งพอใจในการกระทำของเรา อันนี้เข้าใจว่าคงจะไม่นานเขาคงจะรู้ไปถึงต้นต่อของความคิดจริงๆ so t h e these children are currently practicing watching thought and I've asked them to watch thought a lot that the the more that one watches thought the more one enjoys a practice, the more one enjoys the work one is doing, as one is watching, aware of the movements of the body and aware of the movements of the mind. And with this kind of enjoyment of practice, the diligence or devotion to the practice, then it need not take very long before one reaches the origin or the source of thought. แต่การกระทำเรื่องนี้ ความจริงแล้วผมอยากให้คนต่างทราบด้วยต่างภาษา ถ้าจะมาฝึกจริงๆอ่ะต้องหัดให้รู้ภาษาไทยบางเล็กน้อยเพราะว่าผมพูดภาษาไทยไม่ ภาษา อื่นๆไม่เป็นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอะไรผมพูดไม่ได้ทางนั้น แต่ผมพูด ภาษาไทยนี่แหละแต่ก็ยังไม่ถูกสับแสงอักขระพยัญชนะเท่าไหร่ แต่ผมเป็นคนที่ขาดการศึกษา การเขียนการอ่านจึงไม่เข้าใจ แต่ว่าการพูดเรื่องทำลายโทสะโมหะโลภะนี่ผมเข้าใจรับรองได้ ใครจะว่ายังไงผมไม่เชื่อ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสงบเรื่องนี้เป็นเรื่องสติ เรื่องนี้เป็นเรื่องเห็นแจ้ง จริง ๆ เรื่องนี้ so um, I I'm pleased to have the chance to teach children, and I am pleased uh, to have the chance to teach people who are other than Thai people. Even though, if anyone who is not a Thai person comes to practice, it is good if they know a little bit of Thai, since I cannot speak any other language. And in fact, I cannot even speak Thai properly, since I am not a central Thai person, and I have uh, not had the chance to study or be educated. So I am not very proficient or deeply proficient in speaking speaking the Thai language, but uh, in the something that I do know about is the uh, destroying or the cutting off of thought, the cutting off of thought, and the cutting off or destroying of anger, delusion, and greed, and the calmness when there is no anger, delusion, and greed. And this is something that I can guarantee. การรู้ภาษาไทยก็ไม่รู้มาก เพียงแต่ผมถามให้รู้จักว่าเป็นยังไง ไม่เป็นอะไรเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรหรือว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจ็บหัวหรือว่าวินหัว คืนไส้ถามให้รู้ แล้วก็เรื่องรูปนามนี่ให้รู้ รูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลก และทุกขังอนิจจังอนัตตา สมมุติศาสนา พุทธศาสนาบาปบุญ อันนี้ให้รู้และก็ว่า เรื่องจิตใจมันนึกมันคิดให้รู้เท่านี้ก็พอแล้ว so um, this if if anyone who does not speak Thai is practicing then there's actually not very much Thai that they need to know they just need to know enough to understand if they are asked how is it going that they can give some kind of answer that it's going okay or that they're feeling dizzy or tense or whatever and that they they should know the terms พูดรูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามรูปสุขังอนิจจังอนัตตาสมบุติศาสนาพุทธศาสนาบาปุ่น which is in the book เรื่องจิตใจนึกคิดนี่มันสำคัญ พอพูดแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตนเราแนะแนวให้เขาดูความคิดอันนี้สำคัญ so the important thing is thought and to watch thought. Um, because thought has no real self, it has no entity or no substance to it. So it's important that we watch it. เพราะจะสอนให้คนทุกคนไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีความหลงให้เขาตั้งอยู่ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริงๆ so it's important for every person to watch thought and to practice by watching thoughts so that they will have no delusion, greed, and anger, and then they can live their life in a state of sati samadhi panya. การพูดวันนี้ก็สมควรแล้วคุณสาย เพราะว่าร้อนท้องขึ้นมาแล้วจะสันอาหารสักนิดเดียวมันหยุดไปเพียงแค่นี้ Okay, so uh, I think this is enough for today because my health is not so good now and uh, I'm feeling a little bit unwell, so I'll take some medicine. So we'll stop now.